dagen i 6 til 11 meter per sekund. Om aftenen er hun lavet søgning fra 7 til 15 meter per sekund. Torsdag. Kuling fra nordøst 12 til 17 meter per sekund. Fredag. Kuling fra nordøst 12 til 17 meter per sekund. Lørdag. konsekvens. Bredden om dagen består af gaden til og øst den sidste kilometer per sekund. Sidst og bedst stopper og vugter fjælden fra sydøst 10 til 15 meter per sekund. Om aftenen ånder den fjælden fra østvendt til 16 meter per sekund. Stopper og vugter vest 8 til 13 meter per sekund. Lørdag. Fjælden fra øst 30 til 40 meter per sekund. land for tredivte oktober 2023 klokken 4. Klokken 4 var hovedvejen i 10 meter højde vind. Meter. 20 meter per sekund hammer og 20 meter per sekund. Kvinne. 20 meter per sekund vindebæk syd. 20 meter per sekund. Stikker og 20 meter per sekund lange. 20 meter per sekund. Havnet.

Süde und es ist das Pacific. Deutschland. Ich bin in der Pacific Zone. Ich bin in der Pacific. Türkei. Ich bin in der Pacific Times Hub. Ich bin in der Pacific. Überall. Ich bin in der Pacific Zone. Ich bin in der Pacific. New York. Süde. Ich bin in der Pacific. Florence. 6,8 meter per sekund. Klokken 4 var temperatur afventet. Hammer og 10 grader nedkastet. Tidlig stillet. Holdt. Systemer er godt. 11 efter 4 regn. Velkommen. 10 efter regn. Velkommen. Tidlig stillet. Stillet. 9 til 6 grader. Middag stillet. Stillet. 10 grader i Aalborg. 11, der er stigning var efter Østersøen omkring Bornholm, Vestmølle, Østersø, Kattegat, Skærre. Det står sidste på. Denne rykker mod udsendelsen fra Farvands udsigter samt stigning og stormvaster til Kalundborg Langkølle den 1. november 2023 kl. 11.45. Udsigter og varsel kan ses på hotellet. Rockhouse.dk DK skråstreg Byron DK skråstreg og på engelsk for mig til DK skråstreg skråstreg VVM punktum DMI DK skråstreg skole til engelsk skråstreg Det var værmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut år udskrevet det populære slankemiddel Vigovi fra online-klinikker, uden at lægerne har mødt patienterne før, og det er jo stor kritik. På nogle private online-klinikker, der kan man ringe og få en telefon- eller videosamtale, og herefter få udskrevet receptpligtig slankemedicin, hvis man køber et vægttabsforløb hos klinikkerne. Og det sker alt sammen hos en læge, der ikke kender patienten og aldrig har mødt vedkommende fysisk. Og det er problematisk, mener Maria Kryer, der er medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin. Jeg synes ikke, at det er ordentligt lægefagligt arbejde, at man udskriver medicin over telefon til patienter, man ikke har set til konsultation og vurderer individuelt, om lige den her behandling vil være den rette for den her patient. Styrelsen altså for Patientsikkerhed har givet påbud til to ud af seks online-klinikker, de har besøgt. Der blev nogle patienter kan i behandling med det gode, uden at opfylde kriterierne for at få det indtil nu fungerede slet ikke, hvilken anden medicin patienten fik. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at mere end hver 10. recept af Vigoli bliver udskrevet af læger, der ikke giver behandling for den offentlige sygesætning. Blandt dem er læger fra online klinikker. Den internationale straffedomstol opfordrer nu til øjeblikkelig frigivelse af alle de gidsler, der skal til fange af Hamas i gaza Gazastriben. For gidselsagninger er en klar overtrædelse af den humanitære folkeret. Det sagde anklager ved straffedomstolen Karim Khan på et i Egypten i går. Represents er et stort brug på Genève-konventionen. Det er en overtrædelse i henhold til Rom-traktaten, og jeg opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle gister, sagde Karen Karen. Antallet af gister blev i går aftes opnået til 239 af de israelske militære. Samtidig understreger Karen Karen, at der kan være tale om brug på Genève-konventionen, hvor gør det svært for nye at komme ind i Gaza. And I want to underline clearly to Israel og jeg vil tydeligt understrege over for Israel, at de uden yderligere forsinkelser og synlige bestræbelser det har vist for, at civile kan få basal mad, medicin, bedøvelsesmidler og morfin. Jeg kan fortælle, at det seneste døgn er kommet 33 lastbiler med nødhjælp ind i Gaza. Før krigen begyndte, der kom der mere end 500 lastbiler med hjælp og varer ind i Kalkrigen hver dag. Lolland Falsters politi har nu afhørt en række vidner og sigtet en mand i en voldtægtssag fra 2019, der ellers var blevet lukket i 2020, blandt andet med den forklaring, at der manglede vidner. Men statsadvokaten besluttede højst usædvanligt at genåbne sagen i sommer på grund af nye beviser. Og nu vil det sig altså efterforske sagen igen og sendt det til anklagemyndigheden, der så skal vurdere, og der skal rejses tiltale. Den nu 24-årige Elisabeth, der anmeldte sagen for fire år siden, er lettet over, at der endelig sker en udvikling. Det er, at jeg egentlig føler mig hørt at på alvorligt. det giver mig en lille forventning om at tro på, at der faktisk kan komme noget ud af alt det her arbejde, som jeg efterhånden har lagt i at få et fodstå til øh, at lytte mig. Flere eksperter har peget på, at der er sket alvorlige fejl i efterforskningen af Elisabeths sag. Da Sydsjælland og Lolland-Falkers politi i første omgang lukkede den, havde de blandt andet ikke afhørt et centralt vidne, og den anmeldte mand blev først afhørt 8 måneder efter Elisabeths anmeldelse. Det er forholdet en er ikke en eksprimafør i første omgang, så at de her vidner, langt om længe er blevet afhørt, det føler jeg kan være øh, en lille bitte ting i det her bygning siger Elisabeth, der kun står frem med fornavn på grund af sagens karakter. Den sigtede mand ønsker ikke at udtale sig. Det er langt fra hverdagskost, at man som skoleelev bidrager til international forskning, men netop det har 30.000 danske elever gjort. Som en del af sin landstækkende masse eksperiment, der har de lidt efter verdens mest forfødte dyr, de mikroskopiske bjørnedyr, og dem fandt eleverne masser af. De har også fundet frem til fem helt nye arter af bjørnedyret, en af dem, der deltager i eksperimentet, af 14-årige Clara Nordsrød. Hun fra Holm fra Sydstjerneskolen i Værløse, og fundet af de nye arter så indtryk. Det er ret mange, fordi jeg er fuldstændig, at der bare sådan så mange forskellige arter, jeg kunne blive fundet. af troede så man kan have fundet alle arterne, og så troede man så videre, at der bliver fundet sådan en art. Det er faktisk. Ja, når bjørnedyret kan overleve flere år uden vand, så kan den overleve på nogle af de mest ekstreme steder på jorden, lige fra Himalaya til de vildeste kage. Herhjemme der er begyndt at uge med skyet hver og enkelte byer mod sydøst, og der er mulighed for lidt eller nogen sol, mens det i Jylland er flere gang i regnbyerne. Mellem 9 og 13 grader tæt hjemme.